Gurekin uh, Jon Santomari egunon? Egunon. Bon, eh, hemen bai honen gira, dede temearen aintzinean, zeiz eh, izte? Egun jingira um, laborari handana bat unat, bai honarat, uh, ekartzeat gure, uh, nola da, gure jokur hori uh, idortze, uh, kontrako uh, dozier horren uh, jokur hori. Errefusa haukandugun guziak uh, dugu egun, eta beste bazoin irasusten gatzerat. Uh, zeren eta ez dugu arrabosturik ah, ah, zinez dezematik de eta frantzes estadotik uh, laguntza horiek uh, guk ukaiten aldo ditugunez, uh, ala ez. Zuk errefusaukan duzu? Bai, nik etxan errefusaukan dut. alta apairatu duzu, uh, idortia? Ah, bai, uh, joan den udan uh, eh, deia belar egen armenduak ahunt gutio izan dira, gio soroak uh, ahunt gutio egin dugu, ez, ez gaiteko bate, eta gero biztan da, bon, ba, udan ere mendiat igortzen kabaleak eta hor uh, mendiare idor jazten etxena txiki behar, bon, ba, dena pagatzen dugu. Eta gero, gero uh, eroste hain, uh, eh, hain beste delarik uh, ono doblezka. Guk uh, adibidea, uh, uh, emaiteko, uh, ekoiztu du uh, oita sortzi tona belar gutio, orotarat eta erosi ditugu orduan hogeita amartona eh, neguntan eta fresa eh, igaiten da zortzi mila zazpion eurorat. Eta eh, laguntza horrekin, zomat espero zinuke? Ebe, bo, beti pixkat ez dakigu, batzuk guti honkitzen dute, batzuk biziki gehiago, bo, beti jestu bat, beti honi plaz egiten du laguntzeko, eta biztan mm, nahi gugin nola Ah, gure fresoren eh, kopurua eh, kurritzea laguntza horrek bai. Hala, eta beraz ez duzi ulektzen, zendako batzuek bai, bestek ez? Bai, zinez, eh, ez da bat e, untsaina sistema hori, bi etxalde berdinek hauzo izanik ere batek badu bestiak ez du, kalkuluak zinez zen ustez e, gaizki dira, logizial horiek e, ez dakit nola betzen duzten, mena ba, ez da bat esusena eta ez da, ez da ulertzen ahal, eh, zerren gatik eh, ez den ugaiten edo eh, ugaiten den. Ondoko urratxa zinako bai? Ondoko urratxa da, be, panpik janduen bezala, bost modelo, uh, dosier do modelo hartu eta joan uh, uh, erakusterat uh, nolaz bateko ganduen besteak Besteak ez, eta zinez berritugu ahapostuak horra, zenta laborariak orkeskatzen ari dira eta japosturik ez horrek du gehienik ekesa azten laborariak ez baitu eh, nola iten duten hori eta zinez oaiagian eman dituzte japostuak eh, kalkulu horrenak Untsa, milizker? Milizker, zuri